Assalamu alaikum, alaikum salam, rahmetullahi wabarakatuh. Evo duže vrijeme pratim predavanja. Naša braća i sestre masovno leži u bolnicama uzrokom sihra, a učenjaci sjedi i to sve posmatraju normalno. Za mene je ovo pitanje nejasno, jeste li vi svatili? Da, naprotiv, ne smetam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu, rasulillah u zajednici u kojoj mnogi nisu pokorni Allahu subhanahu wa ta'ala, neminovno da šetan ima udjela i sihr upravo i kufru, sve vrsta kufra koje su prisutne i bolesti razne, nisu ništa drugo do nepokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Poziv učeni da se vrate Allahovom putu je prisutan, alhamdulillah. Allahova knjiga i uputa se tumači i prenosi i Allahu alem da na našim prostorima možda u zadnjim decenijima nismo imali mogućnost čitati i saznati i boriti se protiv zablude kao što smo sada. Sad, zato je na nama da iskoristimo i dadnemo svoj udio da bi nas Allah subhanahu ta'ala zaštitio šeitanskih puteva. Ali neminovno je kada u jednoj zajednici pojavi se uputa da onda šeitan upravo traži slabe i njih napada. Zato molim Allah subhanahu ta'ala svakoga da se vrati uputi, da moli Allah subhanahu ta'ala kroz ibadet traži uputu, Allah djelje še'nu će inša Allah pomoći vjernike.